بسم الله الرحمن الرحيم باب فرض الوضوء وسننه وهيئاته باب فرض وضوء هاي وضوء و هاي وضوء و هیئات وضوء هيئات هم البته من سنت ها هستن در فقه امام شافعی این تقسیم بندی وجود داره هیئت که در مقابلش بعض میاد اصلا در بحث نماز پیش میاد که اگر هیئتی رو ترک کرد سجده صحف نیاز نمیشه اصلا نیاز نیست ولی اگر سنتی رو ترک کرد که سجده صحف نیاز هست و فرض الوضوء ست خصال های وضوع شش تا چیز هستن النیت عند غسل الوجه یک نیت انگام شستن صورت و غسل الوجه دو شستن صورت و غسل الذراعین مع المرفقین شستن دو ذراع همراه آرنج ها و مسح ما قل من الرأس و مسح مقدار کمی از سر خب در پاورقی آورده که مالکیه میگن مسح کل سر فرض هست احناف میگند یک چارم سر و حنابله میگند مسح کل سر و دو گوش هم جزبش هستند خب و غسل الرجلین مع الکعبین شستن دو پا همراه با قوزک ها این دوتا برآمدگی این طرف و اون طرف کف پا قدم پا وجود دارند و ترتیب شش ترتیب و علا قول الولاء و طبق نظریه پی در پی بودن ترتیب نزد حنابله هم فرض هست اما در نزد مالکیه و حنفیه سنت هست و فرض نیست و سننه عشر خصال سنت های وضوع ده چیز می باشند خمس منها قبل غسل الوجه از این ده تا پنج تا قبل از شستن صورت هستند و هیا که عبارتند از التسمیت و غسل الكفین والمزمزة والاستنشاق والمبالغة فيها إلا للصائم این پنج چیز بسم الله شستن دو کف دست مزمزه کردن یعنی آب و دهان رو شستن داخل شو استنشاق بینی رو شستن و مبالغه کردن پنجمیش هست یعنی در مزمزه و استنشاق مبالغه فیهما و المبالغه تو فیهما این هما به مزمزه و استنشاق برمیگرده یعنی در مزمزه و استنشاق مبالغه بکنه خوب این کارو انجام بده الا للصائم جز روزدار روزدار این کارو نکند از ترس اینکه آب به شکم نره و خمسون بعد غسل الوجه و پنج تا سنت دیگر بعد از شستن صورتن و هی تقدیم الیمن على الیسرا عبارتند از یک مقدم کردن راست بر چپ یعنی ابتدا اعضای راست شسته بشن اونایی که دوتایی بعد چپ تو و مسح جمیع راسی مسح تمام سر سنت است و مسح الاذنین ظاهری هما یا ظاهرهما و باطنهما مسح دو گوش ظاهر و باطن خب ظاهر این پشت گوشو میگن و باطن این داخلشو و ادخال الاصبعین فیهما و داخل کردن دو انگشت در آن دو و تخلیل اصابع الرجلین و خلال کردن انگشتان دو پا انگشتان دو پا خلال بشن با انگشتای دست لابلای دست انگشتان دست و لابلای انگشتان پا بردن این دیگه تخلیل هست خلال کردن و غسل داخل کعبین و شستن داخل دو کعب خب کعب همون دو قوزک همون دو برامدگی پا رو میگند اینا چطوری داخل دارند داخل ندارند دیگه دو استخانه منظور از داخل اینجا چیه منظور از داخل یعنی بالاتر از اونها رو به سمت ساق پا وليس مسح الانق من سننه مسح گردن جز سنت های وضو نیست و همین قول صحیح تر است احناف ما میگویند مسح انق سنته مال گردن نیست ولی میگه مال گردن هست احناف ما میگن مال گردن انق سنت هست شافه میگوین سنت نیست و بر سنت بودن مسح گردن روایت صحیح نیست لذا قول شافعیه قوی تر می نماید و فضیلته تکراره ثلاثا و فضیلتش این هست که شستن سه بار تکرار بشه و الواجب فیه مره در این کار واجب یک مرتبه است اگر هر عضوی یک مرتبه شسته بشه واجب فقط یک مرتبه هست والمرتان افضل والمرتان افضل دو مرتبه افضل تره و و اکمل سه مرتبه کامل تره و هیئاته هیئات هم همون سنته سنن و هیئات غیر فرض میگن خلاصه و هیئاته ان یبدأ في تطهیر الاعضاء به مواضع الابتدا میگه هیئات وضوع اینه که در شستن اعضا از مواضع ابتدا شروع بکنه یادتون باشه در صفت وضوع آورده بود گفت که میشوید دو پایش رو همراه با کابن شروع میکند از سر انگشتان پا تا کعبه پس مواضع ابتدا کجا شد پای راست از سر انگشتان موازه شروعشه موازه ابتدا اینو میگند یا مثلا در دست گفته بود که از سر انگشتان دست شروع میکنه تا آرنج پس این هیئت هست که از سر انگشت شروع بکنه میگه هیئت اینه که شروع بکنه این از هیئت وضوعه که شروع بکنه در شستن اعضا از مواضع ابتدا که در بحث صفت وضو توضیحش داد موازه ابتدا رو این اقتصر على فروزه ستتی اجزاه اگر اکتفا کرد بر های شیشگانه اونایی که در ابتدا اونا رو نام برد اجزاه کافیه براش و این ضیع حظ نفسه ما ترک اگرچه که اون بهرهش رو از ترک سنت ها از دست داده یعنی صاحب کامل گیرش اومده و این ضیع حظ نفسی و اگر چه که میگه از دست داده بهره نفسش رو فیما ترک در آنچه که ترک کرده منظور افضلیت رو از دست داده ثواب سنت ها رو از دست داده ولی وضوش دیگه کامله